los los jets Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los jets ¡Baje inmediatamente! Me temo que me he pasado, capitán. Nadie es perfecto. Buenas i benvinguts un dimecres més al Ningú no és perfecte, el vostre programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya cada dimecres de 10 a 11 de la nit aquí a la sintonia de la radioactivitat el Ningú no és perfecte. Avui un Ningú no és perfecte molt especial, tenim moltes coses perquè avui ens visita l'Alejandro Martínez Viturtia, l'editor Marvel de Panini Còmics que ens presentarà doncs, les principals novetats de Panini per a l'any 2008. Això serà aproximadament d'aquí 20 minuts, ja tenim ja l'Alejandro a punt escalfant motors i res, el tindrem d'aquí ben poquet. Anem a presentar primer de tot a l'equip del programa. Comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz. Bona nit. Bona nit. Com estàs? Bé. Traient la pols a les teves coses. Sí, aprofito. Expliquem als oients que mentre <laughs> jo vaig presentar la Marta té un pinzellet i va traient la pols. Trec la pols a la taula perquè mm, ningú ho fa. Molt bé. Per tant, ho fas tu. Sí eh, tindrem xafarderies avui també? <clears throat> tindrem xafarderies i sospito que tu ja estàs una mica al cas Home, del jo, que he portat. Eh? Jo he d'estar al cas de tot, uh, el eh, programa. Exacte. Doncs mm. sí, tinc xafarderies, no hi ha cap escabrosa, no hi ha cap de xitxa oh. ni sexe uh, per un tubo, al contrari, són, són notícies una mica... Em fico amb la, amb la secció d'en Jacint, em fico amb la secció de l'Ignasi, bé, les 40 minuts de televisió, Mm -hmm. Fas una que... mica de tot, eh? Sí, avui tinc molt, molt barrejat. Molt bé, Jacint Casademont, què tal? Bona nit. Ah, bona nit, molt bona nit. Mm -hmm, preparat amb les teves notícies també. Sí, que avui vaig carregat de notícies, no sé si ho has vist, però porto sis fulls. Sí, sí, o sigui que... sí veig, veig molt, molt enfeinat, eh? perquè els guionistes estiguin en vaga, tu sí, veig amb molta feina. Em va molt bé, gràcies, senyors guionistes. <laughs> molt bé, doncs a banda de, de, Nacin, de les notícies d'en Jacint, les notícies calentes, nosaltres també tindrem eh, totes les novetats cinematogràfiques i el que hem vist aquesta setmana. Però abans de tot, recordem que al final del programa sortejarem el lot de còmics eh, de Panini que hem fet el concurs a través de la pàgina web i per altra banda, com que avui entrevistem a l'Alejandro eh, fem també el sorteig eh, habitual del lot de còmics de Panini per telèfon què heu de fer? Doncs trucar-nos per telèfon aquí a la radioactivitat al 972 23 73 99 durant 20 minuts de temps fins a les 10 i 20 llavors hem de tancar els telèfons per tant teniu 20 minuts per trucar i llavors faríem el sorteig d'aquest altre lot al final del programa el telèfon és el 972 23 73 99 i per altra banda banda, si voleu unes entrades gratis per anar als cinemes Òscar a Girona, també ho podeu fer, ens truqueu i això sí que us ho donem directament a la primera persona que ens truqui, entrades per anar al cine per a dues persones. El telèfon de la radioactivitat, repeteixo, el 972 23 73 99. Podeu trucar doncs d'ara fins als propers 20 minuts. Nosaltres comencem amb les estrenes d'aquesta setmana cinematogràfica. Ah, i presentant i dirigint el programa a mi mateix, l'Ignasi Arbat. Doncs comencem. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. La primera estrena d'aquesta setmana és B-Movie, pel·lícula de Steve i Simon J. Smith, amb les veus en versió original que aquí ens perdrem de Ray Liotta, Jerry Sinfield, Matthew Broderick, Chris Rock, René Zellweger i John Goodman. A través de Barry B. Benson coneixerem el món de les abelles. Barry s'acaba de graduar a la universitat i no es conforma amb una vida rutinària en el rusc, a l'empresa de Mel Honex. Barry decideix descobrir món i doncs, la seva sortida per Nova York el fascina. De casualitat coneixerà Vanessa, una florista amb la que decideix trencar les normes i parlar-li. Barry s'introdueix en els costums humans i no tardaran en descobrir que els humans s'enriqueixen venent la mel que solidàriament fabriquen les abelles. Hem de dir que el film està escrit i produït per un dels còmics més famosos dels Estats Units, Jerry Seinfeld. Seinfeld va triar les abelles com a protagonistes per la seva similitud amb els humans, amb el seu sistema de treball, comparant el rusc amb un edifici d'oficines. Hem de dir que Seinfeld va poder tirar el projecte endavant gràcies a DreamWorks, la productora de Steven Spielberg, que li va donar llibertat total, una cosa inèdita, particularment per a una persona que fins al moment no havia treballat absolutament mai en animació. Nosaltres el que farem serà escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula i recordem el telèfon, eh, el concurs, tant de la centrada als cines Òscar com el lot que regalem de Panini que sortejarem al final del programa. El telèfon és el 972 23 73 99 972 23 73 99. Nosaltres anem a escoltar el tràiler de B-Movie. Durante miles de años han sido incomprendidas y temidas por los seres humanos. Ahora una abeja con jersey de cuello de cisne lo cambiará todo. ¡Una abeja! ¡Apartaos! Estas botas son de montaña. ¡Espera! ¿Por qué su vida va a valer menos que la tuya? Este año... Tengo que decirle algo. ¿Te gusta el jazz? <gasps> <laughs> Hablas con humanos. Te escapas de la colmena. ¡Uh, uh, ¡Uh, Barry B. Benson. O sea que ves un charco de limonada en la acera y no te la bebes. Es una pequeña abeja. No estaba molestando a nadie. Lárgate de aquí, asqueroso. Que descubre un gran secreto. ¿Qué hace esto aquí? Solo es miel, Barry. Esto es robar. ¿La abeja cuca? ¿Flor dorada? ¿Selección personal de Rey liota. Pienso llegar hasta el fondo. Pienso llegar hasta el fondo de todo esto. Ah, ah. Es valiente. ¿De dónde sacas la mierda? ¡Ahora es nuestra! Es audaz. Dudo que esto funcione. Bien, Barry, abre paracaídas. Y está alcanzando nuevas cotas. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Solo intentaba hablar con ellos. ¡Hola! ¡Ah! ¡Alto! Luego ha aparecido una aspiradora, un peluquín y ha explotado un bote salvavidas. Uno está calvo, el otro en un bote y los dos sin sentido. The DreamWorks. B-Movie. La segona estrena és Hitman, una pel·lícula de Xavier Gens amb Timothy Olyphant, Dougray Scott i Robert Nipper. Dougherty Scott, recent sortit de Mujeres Desesperades, i Robert Nipper, doncs, el popular T-Bag de Prison Break. Hitman és eh, l'adaptació del popular videojoc que segueix a un assassí a sou. El film l'ha produït Luc Besson, i Hitman, doncs, eh, per aquells que no ho sàpiguen, és conegut com l'agent 47, un assassí a sou creat mitjançant enginyeria genètica. El 47 és una arma de precisió creada pels criminals més mortífers del món i educat en una germandat exiliada de l'Església. La precisió de l'agent 47 trontollarà quan una dona russa russa li provoqui emocions desconegudes fins al moment. Hem de dir que a l'estil Bond, Hitman recorrerà diversos països del món entre espectaculars escenes d'acció i explosions. Mm -hmm. Anem per la següent estrena, eh, estrena molt esperada per alguns de vosaltres, que és Diario de una niñera, pel·lícula de Shari Springer Berman i Robert Pulcini, que dit així doncs, no us sonarà de res, només el matrimoni que va dirigir American Splendor doncs, són ells dos. Amb Scarlett Johansson, Laura Linney, Alicia Keys, Chris Evans i Paul Giamatti, una mica doncs, per tornar-li el favor de American Splendor. La història de Diario de una niñera és la d'Annie, eh, personatge interpreta Scarlett Johansson, una noia que després de salvar la vida del petit Greyer serà contractada per la mare del nen perquè li faci de tata. Annie accepta, doncs la família viu en un luxós àtic de la zona alta de Manhattan. Allà descobreix que la mare és una bruixa important que a poc a poc veu doncs, que al seu fill no li importa gaire. El Greyer està una mica abandonat. Annie serà humiliada diverses vegades pels pares de Greyer i en dedica el color a la seva vida, esclar, tant de drama, el posarà Harvard, un noi guapo que no tarda en enamorar-se eh, mútuament no, doncs, l'un de l'altre. Hem de dir que està basada en una novel·la de l'autora del Diablo Vista de Parada i que el llibre volia ser una visió sarcàstica dels matrimonis milionaris que viuen en les zones elitistes de Manhattan des del punt de vista de l'estatus, perquè es veu que la escriptora d'aquesta novel·la doncs, havia dedicat eh, a, a fer d'això en seva, els seus eh, temps de joventut. Veurem doncs, què n'ha quedat de tot això en aquesta pel·lícula. Don't let your eyes tell the brain You should feel ashamed Everyone needs it, baby la segona estrena és Habitació sin salida, que afortunadament no és amb el que es trobaran els espectadors que la vagin a veure al, cin al cinema, que podran sortir tranquil·lament en qualsevol moment de la pel·lícula. Hem de dir que està dirigida per Nimrod Anzal amb Kate Beckinsale i Luke Wilson, una pel·lícula que s'han portat molts pals de la crítica americana i és que amb un pseudoactor com Luke Wilson i Kate Beckinsale que es passeja com si estigués en una passarel·la no podíem esperar res de bo. I no em miris amb aquesta cara. No, és Wilson. La família Wilson tindria que ser coronada ja. S'hauria de ser desterrada ja no... Coronada. De, no, no dels Estats Units, sinó... Els reis de l'humor. Del planeta Terra de se'ls hauria Fi bé, no, no és humor precisament el que va fer Luke Wilson en aquesta pel·lícula, que acostuma a fer pena, i aquesta pel·lícula sembla oh, que ho, ho, ho acaba de corroborar, eh? <laughs> bé, en un apartat motel de carretera, una parella decideix passar-hi la nit. Avorrits, engeguen el vídeo i comproven que a l'habitació només hi ha pel·lícules de terror. La parella no tardarà a descobrir que aquestes pel·lícules de terror han estat rodades en l'habitació en la qual s'allotgen, cosa que serà confirmada quan descobreixin les càmeres i no puguin sortir de l'habitació. Seran els nostres protagonistes, protagonistes víctimes d'un d'una staff nubi? No ho sabem. Audio. I acabem amb les eh, dues darreres estrenes aquesta setmana. Mi, mi hermano es hijo único, de Daniel Lucchetti, a Amelio Germano, dos germans eh, que es declaren la guerra per culpa d'una dona i de les seves oposades idees polítiques. I la darrera estrena és Canciones de Amor en Lolitas Club, de Vicente Aranda, en, amb Eduardo Noriega i Flora Martínez, una història de dos germans bessons amb vides molt diferents. El primer és un policia violent, que es desafoga amb les màfies de prostitució, i el segon pateix una malaltia mental i està enamorat d'una prostituta de carretera. I recordem que tenim el concurs, que encara tenim uns minutets eh, per eh, participar en el sorteig que farem al final del programa, que és el 972 23 73 99, 972 23 73 99, que regalem un lot de còmics gentilesa de Panini i també doncs, ens podeu trucar al mateix telèfon si voleu les entrades gratis per als cinemes Òscar de Girona. 972 23 73 99. I anem a repassar les notícies ticket for $10. Everything you want. Everything? Everything. Oh. Don't do that, baby. Oh. Don't do oh, it Oh. Oh. Oh. Oh. you long time. Oh. Doncs, uh, Jacint, quan vulguis. Uh, primer de tot, comentar sí. que acaben de trucar ha sigut el representant dels germans Wilson, mm -hmm. et volen demandar. Molt bé, molt bé, accepto, accepto. A, avisat estàs. És una opinió, eh? Vull som, dir... som una màfia, jo t'aviso, jo que els <laughs> Sinatra, o sigui que quedes avisat. Bé, comencem amb notícies que gràcies a aquesta vaga de guionistes, hmm. mm. pues, poques n'hi ha. Però... Una mica de sequera, no? Sí, però tenim alguna interessant, com Maggie Q, que tothom recordarà pel seu paper a Die Hard 4, mm. Vive o muere duro 4, o sí. Free, uh, ah, sortirà a l'Obezno, la pel·lícula, Origins, mm -hmm. Wolverine, i farà el personatge Silver Fox, que jo no sé quin és, no sé si és aquella noia... Silver Fox, que seria aquí la, la, la zorra de plata, no? Seria... Jo no ho he volgut fer la traducció per això. <laughs> Sí, sí, sí. Molt bé. No, uh... em ah. sembla que els còmics la van traduir diferent, eh? Espero, perquè sí, si no sí, hi hauria sí. cachondeo. Sí, sí, sí. Després tenim, ja em vaig parlar fa una setmana, Solomon Kane, que és un personatge creat pel mateix autor de Conan, mm. que bueno, és un tio que és una espècie de, fotorist, ai, de motorista fantasma, que també fa un pacte amb el diable, la vida i a canvi et faig quatre panyos, mm. que han contratat un gran actor que és Max von Sydow, que últimament s'arrossega en subproductes, pobre home. Bueno, mira. I pues doncs mira, l'han fitxat i fa el paper del pare o protagonista, en Solomon. Mm -hmm. Bé, almenys és un actor conegut, tu. Mm, sí. Ah, per ja hi ha el teaser pòster de la pel·lícula i promet. Va, no? Després també tenim Jaume Roures, sí. que això surt una mica fora normal, perquè hi ha hagut polèmica aquesta setmana. Sí. Per cert, a, a veure, és el proper objectiu de cara al 2007 entrevistar Jaume Roures. ven, sí, sí. perquè es tripi algun concret o parli de cinema. Bueno, parli del que vulgui, escolta. Que es tripi, va pues aquest senyor ha dit que no hi haurà més pel·lícules a Woody Allen a Barcelona a causa dels rumors que han corregut que havia tingut més ajudes a les que eren normals en una producció ambientada aquí o rodada aquí. Uh mhm. -huh. I, o sigui que la pròxima Woody Allen la tindrem lluny de Catalunya i Espanya. Uh mhm. -huh. O sigui que ho sentim per tots els fans a Woody Allen. Bueno, no sé, jo eh, aquesta pel·lícula he de dir que em fa molt mala pinta. Ja no. el títol em pinta malament. Mala pinta no, fàstic <laughs> directament. Però bueno... Bé, sí. ja, ja veurem, ja veurem. Home, jo l'hagués preferit tal com l'havia pensat ell, que era amb... Midnight Midnight in ah, ah, Barcelona. No, no, amb en Bardem fent de torero. Ah. Això m'hagués agradat. Bueno, bueno, en fi, en fi. Després tenim Martin McDonagh, que diries, qui és aquest pavo? Mm. No sé qui és aquest pavo. No, no, però qui és? Qui és, és el guanyador de l'Òscar o millor curt de l'any 2006 ah. i que ara està rodant a Anglaterra una pel·lícula que es diu Embrujas, que sembla en castellà, sí no es embrujas, la pel·lícula, no, és una comèdia tipus Un funeral de muerte amb Colin Farrell. Ah. Jo com que sóc co col·lega de, de Colin, Farrell. de Colin Farrell. Ah, col·lega o fan? O... Molt bé. Molt. Sí, bueno, alguna vegada fer una pinta hem quedat. Ah, molt bé, molt que bé. Què passa? Va borrat, jo no se'n recorda a mi. Unes no ratlles i unes coses habituals. Això, això no puc dir que... que la meva mare escolta el programa, <laughs> però bueno, ja que ho has tret, vinga, animaos. Després tenim, ja en havia parlat també la setmana passada, Todo Gas 4, que ha aconseguit reunir Vin Diesel i Paul Walker, pues també comptarà un altre cop en Jordana Red... Red Tu saps Jor Jordana què? Tu saps pronunciar T'hauré donat classes d'anglès, eh, sí. Jordana sí. Brewster. Brewster. Brewster. Com la Punky Brewster. Sí, per ahí. Pues aquesta noia que feia el paper a la germana en Vin Diesel a la primera repeteix. Bueno. O sigui que tampoc va sobre projectes. A veure, notícies de Todo Gos 4 sí, <laughs> Perdona, a veure, què vols parlar? D'això o Lolitas Club? Estem molt malament. Sí, sí, sí. sí, sí. Va, va, tu accepto. Després tenim, ah, això sí que és mm, titular, Christian Bale serà John Connor a Terminator Salvation. Molt bé, molt bé. Molt bé? Sí, sí. per què no? Però jo... està fent malbé la seva carrera, no, entre no. Batmans. Però... Terminators de saldo. Però ella està bé, eh? Christian Bale és un actor que està molt bé. Sí, quan calla a mi em cau bé, però està bé, està la boca... Bé. No, no, no, a mi em sembla molt bé, em sembla molt bona elecció. A mi Terminator 3 la defensaré a mort eh, davant de tothom. Val, a veure com acaba, si empalat, degullat, però no, bueno. No, no. Després tenim la pel·lícula 17, que en anglès deu ser... Eh, uh, 17, Eh, això mateix, mm -hmm. que comptarà amb Matthew Perry, que serà Vic a l'inversa. O sigui, si en Vic era un nen que es feia gran, aquí és un gran que es fa petit. I Matthew... Bueno, petit, petit, Matthew Perry ja, ja bueno, té una edat, eh? Doncs farà el seu paper de jove, Zac Efron, que és el meu estimat de High School Musical, uh -huh, i on el protagonista aprofitarà per apuntar-se al mateix institut que els seus fills i així espiar-los. Molt bé. No, no vist mai aquesta història, tampoc. No. Bueno, bueno, bueno. No. Com que no? No, en quina? Bueno, d'aquestes de viceversa i coses d'aquestes, no? Que un es ficava el cos de l'altre i el mare al cos del fill i per anar a l'institut i veure que... <laughs> Modera les paraules. En fi, en fi. La mare que es fica al cos del fill. Bueno, de la filla i aquestes coses. I el pare. És que han fet tantes versions de lo mateix que... I després una pel·li que s'està a punt de rodar que, que m'ha agradat molt, que es diu El decimotercer discípulo, mm? que explicarà la història del germà bessó i maligne de Jesucrist. Ah, tenia germà bessó, Jesucrist? I maligne. I maligne sobre. Sí, o sigui, aquesta pel·li, quan la triguin, aquesta sí que prometo que l'aniré a veure passi el que passi. I serà el dimoni, no?, al final, el seu germà? No, ai, no m'ho no ho expliquis. Jo imagino un rotllo així. Sempre sí. l'encertes amb els finals, jo no? Jesucristo, soy tu padre, no? Un final d'aquests... Eh... Ah, mm, recordar que també hi havia una pel·lícula que ja té uns senyets però que era molt bona, que era Jesucristo mata zombis. Eh, mm -hmm. Que tothom qui pugui que l'aconsegueixi així, perquè és digne de veure. Bé, no on es pot arribar a trobar això, però vaja, que ho intenti la gent, no? Sí, és molt recomanable. I fins aquí les notícies calentes, més aviat fredes, perquè n'hi ha poques i els guionistes són uns vagos. Doncs va, vinga, a veure si... Animeu-vos, sí. animeu-vos! Que aquesta setmana hi ha negociacions, a veure si s'acaba ja aquesta vaga de guionistes que ens té una mica torturats a tots. Doncs uh, res més, Jacint? Res, me'n vaig amb en Colin. Molt bé. <laughs> doncs vinga, fins ara i nosaltres anem per l'entrevista. L'entrevista. Doncs ja ho hem dit, avui teníem entre nosaltres, tenim, baix entre nosaltres l'Alejandro Martínez Viturtia, l'editor Marvel de Panini, que ens ha d'explicar moltes coses aquesta nit. Bona nit, Alejandro. Hola, muy buenas noches. Com estàs? Pues aquí, encantado de estar con vosotros, aunque sea a distancia. Pues perfecto, nosotros encantados de que nos escuches también. Bé, si et sembla, anem per la primera pregunta. Uh, aquest any uh, tenim diverses pel·lícules Marvel, aquest any ja vull dir l'any que ve, eh? 2008 ja. Sí, sí. La primera, The Incredible Hulk, o Hulk 2, que s'estrena el 13 de juny als Estats Units i el 18 de juliol a l'estat espanyol. Eh, què penseu treure des de Panini relacionat amb Hulk? Bueno, pues mira, ten en cuenta que, <clears throat> casualidad o no, eh, el año que viene prácticamente está dedicado a Hulk, uh -huh. porque una vez acaba Civil War, la, la actualidad Marvel se bifurca, eh, por un lado, qué pasará pues con el Capitán América, con el Hombre de Hierro, etcétera, etcétera, y por otro lado, qué pasará cuando Hulk vuelva del exilio al que le obligaron los superhéroes de la Tierra. Y entonces esto provocará una saga que se llama La Guerra Mundial de Hulk y que será pues uno de los ejes centrales de todos nuestros <laughs> lanzamientos del año que viene. se titulará así Guerra Mundial de Hulk? No, lo vamos a dejar en inglés. Ajá porque tiene mejor sonoridad, sonoridad. Y por otro lado, mm, por coherencia, porque dado que Civil War eh, también lo dejamos en inglés, eh, más, que nada lo dejamos en inglés en su momento, porque claro, mm, guerra civil aquí en España tiene una serie de connotaciones eh, así peliagudas, ¿no? pues bien, pues eso, por, un lado ya te digo, sin que hagamos nada especial, Hulk ya va a ser protagonista. Y luego aparte, pues sí, estamos pensando, pues bien, en recuperar, por ejemplo, la primera la, primera aparición de Hulk en un tomo de Marvel Masterwork. Estamos buscando también, estamos buscando la fórmula de recuperar eh, productos mm, infantiles o juveniles también del personaje. Eh, pero vaya, que sí, que vamos a estar mucho en ello. ¿Coleccionable y ahora Hulk o...? De momento no tenemos nada pensado. Pero bueno, la colección regular continuará sortint en tomos... Sí, eh, ten en cuenta, eh, como te decía, este evento es tan grande que saldrán tomos, saldrán grapas, saldrá de todo, ¿eh? Hm, hm, hm. Bueno, pues perfecte. para la otra película, Iron Man, 2 de maig als Estats Units. Sí. Lo mateix. Pues, pues, aquí, en realidad, nos viene a pasar un poquito lo mismo. Como antes os he, comentado, ¿no? Eh, el, el otro eje sobre el que va a descansar en la Marvel del siguiente año es la posguerra civil. ¿Qué pasa cuando eh, pues Iron Man pues bueno se convierte eh, probablemente en el superhéroe más políticamente poderoso de, la historia, ¿no? Porque viene a ser como la mano derecha del presidente en los que los asuntos tanto de seguridad como casi casi de política exterior, ¿no? Pues entonces claro, esto qué implicación tiene eh, en nuestro en nuestro plan, bueno, pues que aparte de salir en tomos, eh, salir varios tomos del Hombre de Hierro, pues va a tener su propia serie regular de grapa. y, bueno, entonces, entre, repito, entre estas grapas y la multitud de tomos que vamos a sacar, tanto en formato tomito normal como en formato 100%, pues también va a tener una gran... Ah, nostra gran repercussió en, en, en en el peso total de nuestro plan. Mm. I en material clàssic d'Iron Man, eh, penseu continuar en la Biblioteca Marvel o oferireu algun complement? La, la Biblioteca Marvel acabarà precisament l'any que viene, uh mm-hmm. -huh. porque ja, ja enlazamos con la etapa Forum y bueno, entonces ya ha cumplido su ciclo, su ciclo vital. Sí, jo, jo, jo recordo un número de l'etapa Forum mític, un enfrontament entre Iron Man i el Doctor Muerte. Això arribarem a veure la Biblioteca Marvel o no? Sí, sí, sí. Vale, sí. perfecte d'aquells còmics de la infantesa que m'han quedat a la memòria i que dius, ostres... Que si los leyeras ahora no te decepcionarían, como a veces sí que pasa, ¿no? Que el sí. de la infancia nos traiciona, ¿no? A veces sí. En este caso no. <laughs> Anem per un altre personatge que no té pel·lícula aquest any, que és el Capitán Amèrica, sí. que no sé si podem dir o avisem a la gent que al tanto <laughs> perquè ells que no ho sàpiguen, però suposo que ja pràcticament ho, ho sap tothom que passa una cosa amb el Capitán Amèrica amb un còmic que es publica el mes que ve. Sí, ja, però per la llei de Murphy No vamos a decir nada. No, no, no. Vamos a decir que en América van a pasar muchas cosas. Sí. Eh, y que va a tener también mucha repercusión y mucho peso en nuestro nuestro plan en nuestro plan editorial porque bueno pues aparte de 100% Marvels de tomitos aquí sí que vamos a hacer una una recuperación especial de materiales me explico eh, eh, en, contra de lo que pudiera pensar mucha gente, eh, el Capitán América, desde que lo, recupera Stanley y Kirby en Los Vengadores a principios de los años 60, desde ese momento él se ha abanderado pues, del sector eh, más progresista, políticamente hablando, del país. Digamos, claramente, que tiene posicionamientos de izquierda. Entonces, estos posicionamientos políticos eh, daban mucho juego a, los, eh, sus guionistas. Más que nada porque eh, en aquella época el Capitán América pues vivió la guerra de Vietnam, vivió el escándalo Watergate, vivió, bueno, pues la, <coughs> cuando Nixon deja la Casa Blanca, etcétera, etcétera. los momentos políticos más importantes, digamos. efectivamente, ¿no? Entonces, queremos recuperar en libros, en estas, estas sagas, estos momentos. Eh, ¿Por qué? Porque creemos que ahora es el momento de que la gente descubra quién es eh, realmente el Capitán América, ¿no? Y creemos que con estas sagas tan seleccionadas, que se ven apoyadas directamente en la actualidad de Marvel, pues podemos eh, incluso romper un poquito el gueto de, de, las librerías especializadas y llegar a un público más generalista. Amb el número que publiqueu el mes que ve, de desembre, del Capitán Amèrica, eh, heu pensat fer una tirada superior? Perquè he pensat que segurament se'l comprarà molta gent que no sí, està sí. acostumada ni a comprar còmics ni... Sí, sí, sí, sí, sí, evidentment. I no solo eso, sino que además tendrá como las buenas ediciones de DVD extras. Vale, <laughs> muy bien. ¿Qué, opina el guionista, qué opina el dibujante, etcétera, etcétera. Uh -huh. Canviant de personatge, mm. eh, un que ha tingut pel·lícula aquest any, que és Spider-Man, mm i que l'any que ve, en el, bueno, de fet encara s'està publicant aquesta saga que deu estar a punt d'acabar als Estats Units, que és One More Day, que és la saga, saga de Straczynski a la col·lecció de Spider-Man. Eh, quan arribarà? Esto hacia mediados del 2008. Vale. I es publicarà dintre de la col·lecció regular de Spider-Man o amb un tomo apart o...? Eh, en principio la idea es publicarlo dentro de, la colección regular eh, de Spider-Man, eh, más que nada porque yo esto lo, llevo diciendo desde hace ya muchos años. la publicación de Spider-Man siempre es complicada porque Spider-Man en Estados Unidos tiene un abanico muy grande de colecciones que aparte de tener su propia continuidad, continuidad se entrelazan entre ellas, ¿no? Entonces, eh, las posibilidades de publicación son muy grandes. Pero mmm, yo creo que, que no solo la menos mala, sino la mejor es la que tenemos actualmente, que es la del tomito mensual. Uh -huh. Entonces, mmm, yo soy muy reacio a tocar esta, esta estructura que, que, que funciona muy bien. Vaya. Uh -huh. Suposo que anirà de perles quan llavors comença la nova etapa que, del New Brand Day, que és l'etapa post estrasinski spiderman que només queda una sola col·lecció en els Estats Units, i que comença el mes de desembre a publicar-se allà i aquí doncs que serà també a continuació, no? Suposo, ha passat... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Vindria a ser passat l'estiu o abans de l'estiu? Eso ah, Ara mismo mira, sí, però fetges... Sí, però por ahí debe caer, ¿eh? Uh eh, -huh. Agosto, setembre, octubre. Vale, perfecto. I què més? Una cosa que mm, te porto preguntant bastant de temps, però de moment és que no en veiem. Els Spider-Mans Unlimited, aquelles historietes que, que es queden inèdites. show podrían ver ahora? Sí. Aviat? Sí. ¿Cómo? En formato de tomitos. <laughs> ah, muy bien. Eh, un poquito este, este, este año que entra vamos a empezar a sacar, eh, vamos a intentar recuperar estas historias inéditas buenas. Es decir, yo también soy reacio a recuperar eh, material por el simple hecho de ser inédito. No sé si me explico. Es como cuando un grupo, cuando ya han salido cinco LPs inéditos, qué viejo soy, eh, que todavía hablo de LPs, por favor. <laughs> sí, ya con los CDs. Eh, ahí finalmente salen, y ahora una nueva canción inédita. Y uno piensa, vale, pero es que ya tiene que ser muy mala. Calía, ¿no? ¿Ya? ¿Haya falta? Claro. Entonces, eh, cuando vamos a recuperar materiales, tienen que ser materiales que tengan que sean buenos de por sí. Porque son buenas no porque son inéditos. Sí. Pero bueno, sí, efectivamente, digamos que los últimos años han quedado por ahí perdidas un poco en la noche y en la niebla historias cortas que yo creo que realmente valen la pena y que sí, sí, poquito a poquito vamos a ir recuperando. ¿Y esta colección aquesta spiderman Family, teniu idea de publicarla aquí? Sí, sí, sí, también, también. Esto, digamos, nos, va, a ser un poco como excusa catalizador para recuperar esas esas historias, ¿no? Vale. Y, y, en principio van a salir en formato tomito. Muy bien. Uh, una altra cosa per la qual us vull felicitar eh, a Panini, eh, que són la publicació de les tires de premsa de, de l'Spiderman de l'Stanley John Romita. Una edició boníssima i espectacular. Això tindrà continuïtat? O sigui, podrem veure les tires que ja no són de John Romita, sinó les que van venir posteriorment? Mm, en principi no. En principi no. No, te, te diré por qué. Porque la calidad ya no es la misma. Es decir, la frescura y la fuerza de, de Stanley y de, y de John Romita eh, luego ya no se ve igualada. ¿eh? Y entonces ten en cuenta que esto ha sido un, un, un, producto muy trabajoso, o sea, realmente ha sido un trabajón y si ha de ser justo, eh, gran parte de los méritos de esta edición se la tiene que llevar Francesco Meo, que es un editor de Panini Italia, editor de productos especiales, una de las personas que más sabe de Spider-Man y que lleva pues 15 o 20 años ligado al mundo editorial. Y, bueno, es que lo, ha clavado, lo ha clavado. Y más teniendo en cuenta de que no existían materiales de reproducción de esto. O sea que ha habido aquí un trabajón eh, increíble. <laughs> pues felicidades, ¿eh? porque por eso es impecable. cuando la gente dice, oye, eh, nos ha gustado la edición, ¿no? Digo, oye, pues mira, me alegro que, que os haya gustado porque hay tantísimo trabajo detrás que a veces gusta que te lo reconozcan. Uh -huh. um, tornem amb la Civil War, la, ara que, que s'està a punt de publicar el setè i últim número de la sèrie. M'agradaria que fessis una mica de, de valoració, a veure com ha anat, a nivell de vendes i això, perquè és que, eh, i això ens han enviat diversos mails, molta gent que fins i tot ens comenten que llibreries de Barcelona està esgotada, que no saben on trobar-ho, i ja pregunten si sortirà un volum recopilatori el 2008 amb els set números de la Civil War. A ver, eh... el resultado eh, de ventes ha sido fantástico, eh, ha sobrepasado todas nuestras, eh, nuestras expectativas. Mm, hemos tirado bastante de más, Eh, tanto de la edición que iba para Kiosk como, como, para la edición que iba solo a librería especializada. Y, bueno, lo que pasa es que, ya repito, no, no, esperábamos eh, tanto éxito. Hmm. Eh, nadie se va a quedar sin Civil War. Estudiaremos fórmulas y maneras, pero nadie se va a quedar sin, sin, Civil War. Yo creo que además una de las cosas que el público realmente ha agradecido es que mm, se ha hecho un, un, gran, esfuerzo, eh, tanto de sincronización como de búsqueda de fórmulas editoriales para que cuadrara el ingente, la ingente cantidad de material norteamericano. Sí, para que dé unido, ¿eh? Sí. Y entonces yo creo que modestamente hemos logrado una publicación eh, más coherente incluso en Estados Unidos, porque ahí hubieron eh, retrasos en algunas series que rompieron un poquito la sincronización de eventos, ¿no? Aquí esto, pues como vamos con un poquito de retraso, lo hemos podido evitar y luego por otro lado, yo ahora no quiero equivocarme, pero estoy prácticamente convencido de que somos el país, el único país fuera de Estados Unidos que lo ha publicado todo de Cyberwar. Pues muy bien. ¿eh? eso, es muy positivo y creo que el público nos lo ha agradecido. ¿eh? Sí, sí, sí. Con ese apoyo que comentas. Anem a comentar una altra cosa, Alejandro, que mm, et volia comentar per alguna línia de còmics Marvel per als més menuts, no? Em refereixo a, a les línies Marvel Age, Marvel Adventures o sèries com Spider-Man Loves Mary Jane que estan desaparegudes del mapa i que podrien no sé, penso, atrapar aquest públic eh, infantil eh, en els còmics Marvel. Això ho penseu recuperar d'alguna manera? Mm, no es que pensemos, es que debemos hacerlo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el problema? Eh, por un lado, tenemos que dar con el formato ideal y lo que es más importante, tenemos que encontrar el canal adecuado de distribución, saber cómo y dónde poner de una manera efectiva esos productos al alcance eh, de ese público que tú comentas, los más pequeños. Entonces, hemos hecho varias pruebas, no han ido mal, o sea, puedo decir que no han ido mal, pero <clears throat> los resultados eran mejorables. Entonces, eh, sí, estamos trabajando en esta línea, pero mm, no te voy a explicar nada hasta que lo tengamos todo atado, porque como repito, eh, el siguiente proyecto no solo afecta a lo que son formatos y materiales, sino que incide mm, de una manera muy importante en la creación de, un nuevo canal de distribución. Entonces, eh, sin decirte nada concreto, sí que te puedo decir que es una de nuestras prioridades. Mm -hmm. Molt bé, doncs amb el que esteu treballant ja estem contents. Uh, més coses, Alejandro. A veure, de cara al 2008 ens podries comentar alguna de les, noves, les novetats que hi haurà a sèries en grapa o un llibre 100% Marvel que vulguis comentar, en especial que et faci il·lusió publicar? Bueno, uf, son uf. tantos, ja. tantas coses. Però mira, un poquito sí que quiero comentar... Eh, El año que viene vamos a empezar con bastante fuerza con el tema de la grapa. Es decir, vamos a tener serie en grapa de Iron Man, vamos a tener serie en grapa de Thor cuando aparezca, eh, vamos a tener serie en grapa de Thunderbolts, aprovechando la llegada de Warren Ellis. Vamos a tener serie en grapa de la segunda serie de Vengadores, la de los poderosos Vengadores. Sí. Y, esto, de alguna manera, me llena de alegría y por eso lo recalco, porque esto es una muestra de salud eh, de Marvel, ¿no? Hmm. Eh, cuando la gente dice que, oh, es que hay un repliegue en las librerías especializadas, yo no, no sé si llamarlo repliegue o no, pero lo que sí que es cierto es que Marvel está cada vez más consolidándose en todos los aspectos, es decir, productos em, baratos y de gran consumo, grapas, cada vez hay más grapas. Libros eh, baratos, eh, sin solapas y sin nada, cada vez hay más. Libros 100% Marvel, cada vez hay más. Libros de lujo, cada vez hay más, ¿sabes? Entonces creo que, que eso es una muy buena noticia para los marvelómanos. Y ya para hablar de cosas concretas, a ver, pues no sé, me, me hace especial me, hace especial ilusión el segundo tomo de, de, Next Wave que vamos a sacar de aquí a poco en formato 100% Marvel, más que nada porque me parece un producto realmente divertido. Eh, ¿Qué más cosas a destacar? Eh, bueno, un, un 100% dedicado al Capitán América que saldrá en enero, que es un poco eh, recoge los eventos más importantes que han pasado el Capitán América en los últimos meses. Ya me entiendes lo de. sí, sí, sí, sí, no vamos a <laughs> decir nada más. ¿eh? Va a tener un, un diseño especial, etcétera, etcétera. Y. Pues, ¿Qué más te quiero decir? Bueno, va a salir un Marvel Masterworks de Cuatro Fantásticos. Dirás, oh, qué novedad. Bueno, y es el número dos. Ya, ya. Es decir, los Marvel Masterworks poco a poco se van haciendo su huequecito en el mercado. I està molt bé, ¿eh? Sí, jo crec que sí. Uh mhm. -huh. Entonces, pues, ¿qué, qué, qué cosas destacarte? A nivell, a nivell de clàssics, 2008, um, com que teniu la biblioteca Marvel això una mica penjant si uh, s'acaba aquest format, però continuareu treballant amb, amb edicions de clàssics de Marvel? Sí. sí, la cosa, a ver, aquí lo que tenemos que reinvent, es reinventar y el, material clásico, ¿no? Entonces, vamos a ver, por un lado, eh, ahora hay dos bibliotecas Marvel que están vivas, pero que morirán eh, en el primer semestre del 2008, que son X-Men y eh, Iron, Man. Hmm. Pero en el mismo formato no descarto sacar alguna miniserie hacia finales del 2008 o incluso eh, sacar tomos únicos, recopilando sagas, concretas, digamos en lo que podría ser un, como si fuera un libro de bolsillo totalmente autoconclusivo, ¿no? Eh, luego, por otro lado, vamos a ver qué tal le va al Marvel Team Up en formato tomito, que, que bueno, eh, recoge la esencia de lo que eran las grapas a, color de la línea Celsius y yo creo que va que va a seguir bien eh, luego, por otro lado, también estamos eh, <clears throat> mirando la posibilidad de recuperar material de los años 80 eh, en formato Marvel Monster para ofrecer grandes sagas, tipo, no sé, La encrucijada de Hulk, por ejemplo. O incluso, pues, eh, sacar tomitos, pues, mm, de 96, 144, 176 páginas, eh, de sacando pues también sagas que podrían ser de los años 80. Todavía está todo por, confirmar, ¿no? Pero estoy estoy pensando en cosas como la Operación Tormenta Galáctica de, Vengadores, sagas eh, cósmicas de Jim Starlin, el Capitán América de Roger Stern y John Byrne. En otras palabras, que eh, hay, hay clásicos para rato. buscando calidad más que completismo, digamos. Sí, es que el, el completismo está bien, ¿eh? Pero es que mm, las los pesos pesados ya se han ofrecido. Entonces, claro, ya ser completistas, eh, creo que tenemos que seguir siéndolo, pero no de la manera que lo, éramos ahora. ¿eh? O sea, ahora ya no podemos inundar el mercado de bibliotecas Marvel que ya desgraciadamente pues ya no tienen el tirón, ya no son ninguna que saquemos ahora, son realmente pesos pesados. Yo sé que esto le molesta mucho a, cierto sector del público, cuando lo digo, cuando, claro, porque ellos, por ejemplo, hay gente que dice, es que a mí me gusta mucho el pato Howard, ¿no? Entonces, cuando yo digo, no es un peso pesado, se creen que estoy diciendo que el personaje es malo o que las historias son malas. Digo, no, no, no, estoy diciendo que no es comercial. Entonces, bueno, eh, eso implica que no, no vamos a publicar jamás el Pato Howard. No, Simplemente implica que nos lo vamos a pensar dos veces antes de hacerlo. Ah, Alejandro, un par de cosas antes de acabar. La primera, alguna cosa que vulguis eh, destacar que no te t'hagi preguntat? Coño. Me <laughs> mil cosas. Mira, sí, mira, sí que quiero destacar una cosa. Y mira, y además no es Marvel, para que veas. Bueno. Quiero destacar que este año, en el año 2008, vamos a seguir con la línea virgen. Y esto lo digo porque, aparte de ser una apuesta de grupo, es de todo el grupo Panini, está involucrado con los cómics de virgen, hay algo de apuesta personal mía en este en este en estos cómics porque los encuentro que, que, es un concepto fascinante el de unir culturas a nivel de igualdad eh, a nivel creativo, eh, no sé, es, algo, es algo fantástico. Hemos sacado seis libros en el 2007, que todos tienen una calidad excelente. Queremos sacar seis libros eh, también para el, 2008. Y, bueno, hasta ahora están funcionando bien, pero creo que todavía no están llegando a, a ese público potencial que tienen. Es decir, creo que, que, prácticamente cualquier persona podría leer un libro de la línea Virgin. Y entonces, bueno, pues eso, destacar que, que vamos a estar ahí, que vamos a, a seguir apostando por Virgin. y, la última cosa, Alejandro, que si et sembla bé, que, és que hem rebut mol, molts mails de gent que ens pregunta coses. Sí. Uh, jo n'he recollit unes quantes i tu em contestes amb si, si ho publicareu el 2008 o no, si et sembla vale, bé. Perfecte. Vale? Sí, sí, sí. A veure, uh, material de Hulk, del 267 al 313, que em sembla que és l'etapa que es va quedar penjada de Biblioteca Marvel fins a enllaçar amb el col·leccionable. Lo más probable es que de una manera u otra parte de ese material ve a la luz, sí. Vale. Uh, los defensores. Sèrie no. clàssica? No. Vale. Sèrie limitada de Bill Rayos Beta? No. Tampoc. De Drax el Destructor? És possible que sí. Um, pregunten també si, la, com, si traureu la nova sèrie de Nova i si aprofitareu per treure l'antiga d'Eric Larsen i Joe Bennett. Eh, sí que sacarem la, la moderna mm. i la de Bennett no, però la tengo muy en mente porque es muy buena. Mm -hmm. Eh, ¿Qué me més? A veure, Marvel Illustrated, eh, La Ilíada. Algunos títulos de esta línea. Estamos pensando en ver qué hacemos con esta línea, porque hay, no solo está la Ilíada, la hay un montón uh-huh. que ya están en la, calle. Eh, no sé qué vamos a hacer con ello, pero sí que me gustaría que vieran la luz en el 2008. A ver, Hulk Night America. No. No. Hulk Smash, de Garcenis. Mm. A ver... Spider-Man Quality of Life? No. Spider-Man Doctor Octopus, Doctor Octopus Out of Reach? No. ...y llavors unas de Vengadores, Infinity, Celestial Quest y Domination Factor? No. ...tampoco, vale. ...entonces ya está, Alejandro. Es que es curioso. Eh, fíjate cómo todavía da la sensación de que quedan muchísimos huecos por publicar y estos que habéis comentado son prácticamente los únicos huecos que quedan. La gente insiste, ¿eh? Sí, sí, no, no, ya, hacen bien, joder, ya me parece bien, pero lo que quiero dar a entender es que, nadie se equivoque, quiero decir, somos de largo el país que más publica después de, de, Estados Unidos. Sí, sí. Que queden algunos huecos, sí, pero todo, todo se irá... Con el tiempo, ¿no? Haciendo. Sí, sí. Poco a poco. Poc a poc. Doncs Alejandro, uh, un plaer tenir-te aquesta nit amb nosaltres. El placer ha sido mío, sin duda. I ja saps, això és casa teva i que sempre que vulguis estàs convidat. Per parlar de lo que vulguis. ¿Vale? Sí, se está cortando. Se está cortando. Sí. <laughs> No, no, pues nada, que te decía que esta es tu casa, ¿vale? Ah, oye, pues nada, nada. <laughs> Venga, Alejandro, buena nit. Pues que vaya muy bien, venga. A adiós, hasta la próxima, buena nit. Doncs ara, Marta Escalfa Motors, que anem per les xafarderies. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Començo? Sí, comença perquè se'ns ha tirat el temps Començo sobre acabo, avui. No? no, home, no, tampoc tant. Bé, valia la pena perquè sí. nosaltres sempre ens ho passem molt bé parlant amb l'Alejandro. Sí, sí, ens apliquem I... moltes coses interessants. Exacte. Pierce Brosnan, que no és Alejandro, eh, s'escapa de ser acusat de picar un fotògraf. Ah. Brosnan presumptament va agredir un fotògraf a Malibu, però no serà acusat de res perquè no hi ha proves suficients. Així que s'ha salvat, el 007. L'actriu original de Hairspray culpa... Això és una notícia sèria Ah, que és el que us deia, la Press Pres Brosnan, que és, era no, de broma. Era de broma, aquesta és sèria. Mm. L'actriu original de Hairspray culpa la, eh, els problemes de pes als abusos que va patir de petita. El Hairspray original. De John Waters. Sí. La Divine. Divine, exacte. Sí. Ricky Lake ha identificat els abusos sexuals com a la raó dels seus problemes de pes. L'actriu ha arribat a pesar 113 quilos. I no, sem... Actriu, actor. Actor, actriu. Vale. Ésser. <laughs> It. Va. I sempre ha hagut de lluitar per aprimar-se. Lake després va començar a prendre's la salut seriosament i va aconseguir reduir fins a la meitat el seu pes. Ella creu que no hauria d'haver tingut aquests problemes si no hagués estat víctima d'abusos de petita. No va parlar d'això, mm, d'aquest problema, durant 15 o 20 anys i no admetia que mai li hagués passat i el menjar es va convertir en la seva garantia, no? en, en el seu punt de seguretat. Uh mhm. -huh. Què més? Jessica Alba, que no pesa 113 quilos. No, tot el contrari. Canvia el cinema pel teatre. Alba està en negociacions per protagonitzar una producció de David Mamet titulada Speed de Plow, on faria de Karen, un paper amb el qual va debutar Madonna a l'escenari de Nova York al 1998. L'actriu espera que la funció coincideixi amb la vaga d'actors que tindrà lloc al juny, així que no hauria de demanar permís a la feina. Aviam. Aquesta vaga deu ser d'actors de cert sector, perquè, és clar, T'anava dir si és actriu de teatre, els de teatre no fan vagues. Deu ser de, dels de cinema, no? Deu haver un sindicat de cinema, sí. un sindicat sí, sí. de teatre, dic jo, perquè és clar. Bueno, després els guionistes empalmem amb la següent, sí, sí. que és dels actors. Hurra! <laughs> Uh, Thomas... Bueno, tranquil·la, que llavors ve Robert Zemeckis, agafa els digitals i escolta, cap problema. No fa falta actors. <laughs> bueno. Thomas Jane, el, perdona, no anava a dir, si torna a fer Beowulf, que tampoc cal, però presumir a teatre. L'has vista? Ni ganes. Però és molt pues malament. Està... He vist, he vist en nas d'Anthony pues, Anthony Hopkins. Que sigui l'última vegada nas... que en aquest programa es critiquen pel·lícules... Que no s'han vist. Ara. Uh, està radicalment prohibit. Wilson, Farrell, venit! <laughs> Thomas Jane, el protagonista de Punisher, farà el seu debut com a director. Jane està preparant una pel·lícula en 3D, és un thriller que es diu The Dark Country, el el país eh, fosc, que actualment està gravant al Buquerque, a Nou Mèxic. Mm. Jane també serà el protagonista de la pel·lícula, d'aquesta de la seva pròpia pel·lícula, al costat de l'actriu Lauren German, que sortia a la matança de Texas de 2004, i Ron Perlman, el Hellboy. Diu que ha estat un repte mantenir els companys de rodatge còmodes, que estan gravant a les nits i que és difícil, i que de tota manera s'ho està passant molt bé i que té un gran càsting i un fantàstic equip. O sigui que boing, boing, boing. Sí, boing. floretes. I una pel·li en tres dimensions i ho grava a les fosques? Sí. És una cosa que també... Potser ho fa mulleres de sol, eh, allò, per acabar de rematar-ho tot, no? No sé, quines idees. Mm. Ah, ja veurem, no?, el resultat. Bueno, la sí. sala fosca... Daniel Dae Kim es declara innocent dels càrrecs de conducció èbria. L'actor de Perdidos diu que no és culpable d'haver conduït sobre els efectes, sota els efectes de l'alcohol a Hawaii. Uh, Kim, que fa de Jin a la sèrie, va ser aturat per la policia a Honolulu, on es grava Perdidos el mes passat després de que el van veure, vaja, fent esses amb el cotxe. Mm. I eh, el seu advocat ha recordat, ha tingut, eh, suposo que ha tingut alguna vista oral, una vista prèvia, Uh, ha recordat que Kim va demanar perdó a la gent de Hawaii, als seus fans, per tot allò que no el facin fora, sabeu? que no se'l carregui. La maldició perdidos. <laughs> Sí, sí. De totes maneres, a mi em fa molta gràcia aquesta notícia. Va dir, a veure, es declara innocent de conduir ebri. A veure, escolta, és que això els països anglosaxons no acabo d'entendre. No tenen l'aparell d'aquí de test d'alcoholèmia, encara que et declaris innocent, que es veu clarament que és culpable, que els hi fan allò de, de passar per la cinta així... Però com... a veure, no t'ha passat mai que tu no vols veure pot incitant a veure? <laughs> Els teus amics? A veure, jo ho entenc. I després condueixes per tornar a casa. Però no si condueixes teva. borratxo, no... Però ja, tu ets però innocent. Jo suposo no que volies. aquesta gent, la gent nadiva, des que s'està gravant Perdidos, haurà experimentat un canvi en la seva rutina. És a dir, quanta gent ja de Perdidos ha fet malícies, malifetes a Honolulu? Bueno, to, tots és la mateixa, tots condueixen borratxos. Clar, jo, tot és el mateix. Jo, Ostres, què, si pa, què passa si a Hawaii? Mai vaig de vacances a Honolulu, ni he collonit per aquelles carreteres. Comencé a trobar actors de perdidos borratxos fent esses amb vestit... No, no, pot ser, no pot ser, sisplau. <laughs> Frenos rotos, autos locos. Exacte. Pierno de Junyong. Jo no crec que sigui tampoc tan i tan gran el lloc. I era, deu ser molt tranquil. I clar, arriben aquests i per això demanen perdó. Jo crec que és per, per la irrupció que fan en les seves vides. Vull dir, perquè Ah, ells estaven acostumats allà, que rodaven Magnum, amb aquella tranquil·litat, Exacte. amb Higgins, en TC, aquell helicòpter, pim-pam, i ara venen aquests borratxos allà per l'autopista i dius, home, no, no. Clar, càstig. El, pre... el governador de Honolulu... Que, que torni diu... Tom Selleck, està, clar, està desitjant, torni a fer Magnum, per favor. En fi, que ja en sabem d'uns quants de perdidors que els han castigat, eh? Ja han acabat molt malament. Uh, els que, parlem d'una altra, altra sèrie. El creador d'Herois demana perdó pel desastre de la segona temporada. Tim Kring s'ha disculpat als fans dels Estats Units per l'inici decepcionant de la sèrie a la segona temporada. Herois va ser la nova sèrie més vista als Estats Units l'any passat, però ara l'audiència ha baixat força. El creador ha reconegut que la nova línia argumental era un error i diu que els fans el que volen és adrenalina i veure com es descobreixen i s'utilitzen els poders dels personatges. Afegeix a més que van allargar massa en arribar a la història central en referència a un romans que encara no hem vist. Uh mhm. -huh. perquè aquesta gent no té ni idea d'escriure guions ni escriure històries als herois, per favor, que n'aprenguin d'una vegada. A veure, la primera temporada és molt bona. Jo no he vist la segona no. temporada, no n'he vist eh, Són res encara. Estereotips però... i la direcció que faria Brian Singer, ja està. Molt malament, Ai, no estic gens d'acord. Crec una sèrie boníssima, és una traslació del còmic a, a, a, a, o sigui, al llenguatge televisiu i trobo que és no, extraordinari. No, si és una cosa plàcida, tranquil·la... No, no, però què dius? Què dius? Quants, un... A veure, a veure, a veure, tot, no, Anem a fer l'altra pregunta clau. còmics? Sí. Vaig a molts? Fer, vaig a fer la pregunta clau. Molts, molts no. Em, clàssics és el que més solo llegir o autors dels 90 més Però, aviat. Deixa'm fer la pregunta. Quants capítols d'herois has vist? Pues la primera temporada menys els quatre últims. No vas acabar la temporada. Ni ganes. Ja va ser un Pobre. conyazo. O sigui, Molt malament. Una tia amb doble personalitat. Bueno, oh, ja, tu, oh. tu tens el Luke Wilson i aquest jo tinc els herois que ah, crec ah, que... Ah, però tu fiques amb en els, Wilson. Els, jo no els, puc els ficar eh? amb herois, per favor. Vinga, el que passa anem, és que tu tires per terra coses, vàries coses, no mm. una. Nosaltres només te tirem per terra els Wilson. No, els Wilson, el Sandler... Tot els... Home, és que tots són de la mateixa pasta. No. Vinga, Marta, acabem amb les xafraderies. Uh, eh, William Shatner, que està empipat perquè no li han ofert cap paper a la nova pel·lícula de Star Trek. Shatner no entén com és que ell, un personatge tan capdal a la sèrie... capdal i cabal mm -hmm. <laughs> a la sèrie original de Star Trek no hagi rebut cap oferta dels productors de la nova pel·lícula que dirigeix J.J. Abrams. Està més que més que sorprès perquè no li han ofert cap paper principal i es pregunta com pot ser que no incloguis una de les figures fonamentals fundadores de Star Trek, on se suposa que en aquesta pel·lícula és ressuscitat. Uh, eh, Shanner creu que amb la seva presència la pel·lícula tindria més publicitat i més recaptació de taquilla, bla, bla, bla, bla, bla, bla en fi, que és molt popular ara, més que quan era Capità Kirk. que... és el meu ídol, aquest home, eh? Té un ego d'aquí a la lluna. Igualment no cap a la pantalla, ja, pobret. Bueno, ja, home. escolta... Ja, ja, ja han de més grossos. Ja, cinemascope, aquestes coses, i... Sí, a mi va fer gràcia el capítol aquell de la segona temporada de Boston Legal, que la, mm, la, la manda de Melrose Place, li hem de dir li diu, què li passa a este hombre a la cara, que se li ha hinchado? <laughs> Està a punt d'explotar-le. Sí. És una, una broma que... Bueno, deia, queden a eh, pocs minuts, si sí, acabo, sí, sí. ens alegrem perquè Superman Roth s'ha casat. Com ell no pot volar, el director de Superman Returns, Brian Singer, va fer tancar l'espai aeri perquè Brandon Roth pogués arribar en helicòpter al seu casament. Brandon, de 28 anys, i l'actriu Courtney Ford, de 29, que són eh, xicots eh, parella de, de molt de temps, s'han casat al ranxo El Capità, a Santa Bàrbara. Jo us dono idees, per si algú es vol casar, doncs mm. allà fan casaments. Mm. Eh, el governador Schwarzenegger els va concedir el permís per poder volar en, en exclusiva a la zona. En fi. Molt bé, um, com que anem tan justos de temps, ens mengem la tertúlia avui i anem, si de cas, directament al box office als Estats Units a veure el que s'ha estrenat allà aquesta setmana. Uh, ho tenim a punt, això, més o menys, o si no... Uh, sí, Vols que faci la música? No, xan, xan. La, la Marta ja ens la busca. El que més sona als Estats Units, el Box Office. Bé, aquesta era la sintonia que venia per al segon espai, però vaja, no passa res. Jo m'esperava la, la tele, ara. La tele? No, no, no, és que tenim el box office. Bé, ja, després, després farem la tele. Bé, només dir el box office aquesta setmana. A la posició número 5 tenim a B-Movie, 4 setmanes, 111 milions de dòlars. A la 4, Hitman, entrada de la setmana, amb 21 milions de dòlars. A la 3, Beowulf, dues setmanes, 56 milions de dòlars. A la 2, This Christmas, entrada de la setmana amb 26. I a la posició número 1, Encantada, la història de Giselle, entrada de la setmana amb 49 milions de dòlars. En la primera posició trobem Encantada, que ha aconseguit enamorar el públic infantil. Geoff Berkshire diu que és una d'aquelles estranyes pel·lícules per a totes les edats que realment agradarà a totes les edats. La mitjana de la crítica és una B. Molt bona rebuda per part de la crítica americana per part d'Encantada. El segon lloc és per This Christmas, una altra comèdia familiar de tema nadalenc. La família Whitefield passarà el primer Nadal junts després de 4 anys. Secrets seran descoberts i amb l'ajuda dels uns i els altres descobriran el veritable significat del terme família. La crítica li posa una B menys per a Roger Ebert, amb el que més gaudirà l'audiència és amb la música. Finalment, pel quart lloc tenim a Hitman, que s'emporta als pals de la crítica amb una mitjana de C menys. Per a Taibar, el problema del film, a part d'aquest que és totalment previsible, diu que és un error total de càsting. I per a Bill Gribrick, del filmcritic.com, té un punt de partida confús i una conclusió igual de confusa. I ens resta un minut de programa, que si de cas en aquest minut que ens resta farem el sorteig... Eh, Sí, sorteig. S sorteig de, del lot de còmics de, de Panini. Aquí tenim doncs, eh, totes les eh, butlletes eh, de correus electrònics i trucades que hem tingut i agafem un número. Qualsevol que no sé quin és, s'està eh, obrint la número. butlleta i surt el número 1. Ah, mira, molt bé. Doncs el número 1 resulta que és un uh, oient d'internet que ens va enviar un correu electrònic que es diu es diu uh, Javier Lascorz. Doncs, uh, felicitats. Fe felicitats per ell i que, doncs bé, que ja ens posarem en contacte amb ell perquè ens passi l'adreça i nosaltres li puguem enviar aquest lot de còmics. Uh, nosaltres ho hem de deixar aquí. Marta, serà fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Uh, tu, Jacint, també i en Ferrell també i en... aquests. I jo també, l'Ignasi Irvan, m'acomiado de tots vosaltres. Serà fins dimecres. Bona nit. Ningú no és perfecte. La radioactivitat. Són les 11. La radioactivitat més musical.